put. E, sljedeće pitanje, jer ono malo duža, sljedeće pitanje, kada je selamu alaikum, alaikum selamu rahmetullahi wabarakatuh, kaže, ne znam da li će ovo, da li će ovo moje pitanje imati smisla, ali ono je vezano za Mustala Hadis, a glasilo bi, znači Mustala Hadis znači e, hadijsku terminologiju, a glasilo bi, čitajući hadise, najšao sam na stvar koja me malo zbunila. Naime, kada e, govore o modelisima, modelisima, to je, to je uh, ravije koji, ima, pojasnit ću vam samo pitan, kaže, kaže se da oni dolazi sa, sa česticom koja označava da nisu čuli od prenosioca uh, hadisa, čestica an. A u isto vrijeme e, sam naišao u Buhariju, znači da ravija kaže, uh, kaže Nafija an ibn Omer, uh, an an ani ne bisan sada znači da da ono ona ono između njih kaže an an an od od od da nema a, nafija kale hadesani ibn Omer i tako dalje da nafija kaže govorio mi je čuo sam od ibn Omera da je rekao tako tako e, znači na to misli znači modelis je ona je kaže ko u hadisu tako se tumači šta znači modelis ravija koji kaže kada prenosi hadis od tog tog čovjeka ne kaže čuo sam od tog tog čovjeka nego kaže od tog tog čovjeka dobro Kaže dalje, a u isto vrijeme, kaže, na, e, naišao sam u Buharijevom sahihu, da on spominje tu česticu an. Pa me zbunilo, kaže, e, što je u oba slučaja i kada, e, e, zbunilo me što je u oba slučaja i kada hadis prenosi modelis i kada je hadis vjerodostan spominje ista čestica, to jest an. Ukoliko vam nije, po, nije problem da pojasnite ovu stvar, koliko je pitanje ima smisla da vas ova nagradi, tako. Uglavnom, ovo je, znači, pitanje se narodno vraća na hadisku terminologiju, mustala hadis, i znači ovo mogu samo posebno predavanje držati, to je ono što smo malo prije pričali, traženje, znanje, učenje, šta je to mudelis e, e i slične stvari koje treba učiti iz Mostele Hadise i svake oblasti e, širijaskih znanosti. Uglavnom, konkretan odgovor na ovu stvar. Tačno je da, da je onaj ravija koji, za koji se kaže da je mudelis, znači koji pre, u prenešenju Hadisa kaže an, an, an, da je to, da je to e, oblik slabosti Hadisa i slabosti ravije. Kada se za nekog ravija kaže da je mudelis, Znači, da hadise koje on prenosi, znači da, da ti hadisi ima u njima slabosti. Dobro. E, otku sad u Buhari da ima određeni hadisa u kojima dolazi u tim oblicima. An, an, an. Što je tačno. Odgovor na ovu stvar, u stvari, da, e, da Buharija i muslim, prvenstveno Buharija, govorimo o Buharijan, da kada, kada su u pitanju, znači, e, e, o, o, prenošenje hadisa u obliku an, an, da Buhari naravno prenosi određene hadise u tom obliku, s tim da je poznato da Buharija da, da Buhari kada prenosi ovaj hadis da postoje znači ravije koji su označeni da su mudelisi. Znači da su mudelisi. S tim da njihov tedlis nautiče na vjerodostojnost hadisa. Znači ti su, ima tedlis kod njih, znači e, tedlis kod ravija ima svoje stepene ima modelis ravija od kojih koji, koji svi muhadisi uzimaju hadise. Znači njegov tedlis uvijek prenosi od onog ravija od koga čuo. Koji je taj tedlis koji se prihvata? Znači e, Buharija, znači od preciznosti i pedantnosti njegovog e, sahiha je u tome da on izabrao od tih modelisa, znači od tih modelisa, znači e, one modelise čiji tedlis, tedlis ne utiče Tedlis znači u arabskom stvari obmana, koji ne utiče na ispravnost hadisa. Znači taj njihov tedlis, to su ravije koji kada prenose od nekog drugog, nikad ne prenose od onog od koga nisu čuli, koga nisu sreli. Koga nisu sreli u životu i koga nisu čuli hadis. Pa tako kažu, e, Buharija kada prenosi hadise svoje sa an-an, znači sa, kada kaže od, od tog ravije do to, od tog ravije tako dalje, prenosi sa dva šarta. Prvi je šart da je, da je to prenošenje sa an-an, takozvano an, da, da e, da je taj da, koji prenosi sa an da on nije mudelis. Znači taj ravija, može neko za njeg reći da je mudelis, a u stvari u suštini on nije mudelis. Nije ubrojan kod muhadisa da je mudelis. Resmo, o, neki su spomenuli nekim tamo knjigama nebitnim za Buhariju da je mudelis, što je smiješno, ima svake pamete, ali eto. Znači nije svako što kažu nekoj knjigi da je to se prihvata i uzima. To je prvi šart. Drugi šart kod Buhari, znači taj ravija koji prenosi, on u osnovi nije mudelis. I zato on njeg se prihvata kad kaže an, da prenosi od tog i tog ravije. Drugi je šart da je taj ravija, e, da je u stvari kad je e, imkanu lupije wal muasera, da je u stvari sreo tog od koga, e, koga prenosi, da je sreo, učio kod njeg, da je prenosi od njeg hadise, da je, i, da, da je potvrđeno da su živjeli u istom vremenu i da su se mogli sresti. Znači, Buharija je u prednosti na, na, sa Hihom muslima u tome što je Buharija tražio, znači da je da se potvrdu za rabiju, da je sreo tog rabija koga prenosi hadis, da je sreo, a ne samo da su živjeli u isto vrijeme. Muslim kaže da su živjeli u isto vrijeme. Da, da, da, da, znači, da je bilo godina života kad su se mogli sresti mada nije niko prema da se sreli. Kod Buharije mora se potvrda su se sreli, da je ovaj išao čuo od njih hadis. Ne, ne se ovo duga tema, možda mnogi ovaj, ne mogu plaho razumjeti, ali bitna je stvar ovdje da se odgovori da, na ovu šubu što, što vam spominje. Znači, kada Buharija o bilo kojem hadis spomeni, kao što spominje u mnogih hadisma, kaže an Ameš, an Enes, an i Nebi sallam sallam. Od Ameša, od uh, Enesa radijalanom, od poslanike sallam sallam se prenosi. Znači, to znači eh, eh, ravija Ameš, on, od, e, on prvo nije mudelis. I on kad prenosio danas, on je živio u vremenu, sreo Enesa ibn Alkija, prenio od njega hadise, to je potvrđeno, i nema potrebe da on, kada dođe hadise od njega, prenosio od Enesa da kaže, čuo sam Enesa da je rekao. Njegovo an se prihvata, za razliku od drugih ravija koji su mu mudelisi. Također mnogi drugi, jel, kada kaže Malik, ani Zuhri, an Zaid ibn Aslam. Znači, e, Malik, ima Malik, muhadis, od Zuhrija prenosi, kod Zuhrija ima Tedlis, obilježen da je mu Delis, ali njegov Tedlis svi muhadisi prihvataju. Šta znači prihvataju? Znači njegov Tedlis nije la jakdah fi rivajati, znači ne utiče na valjnost njegov rivajati, zašto? Zato što od onih koji je čuo i koji je sreo, znači on ne vara sa svojim tim rivajatima. Jedna je druga tema, uglavnom znači, e, to ne treba da buni, zato i jest veličina Buharije. E, njegovu sahija u tome što je u njemu sadržano svo znanje, što on sabrao tako i znači izvukao hadise za koji da, čitava je nauka sada izučavati njegovu sahiju bare na osnovu samo rivaje taj ravija. Kako je mogao ustanoviti, utvrditi da je ovaj ravija potratio, čuo i prenio i da to rivajet pouzdan, znači oko toga poslije su knjige napisane. A to je Buharija mogao zato što je bio na tom nivou, zato nije džabe nazvan jel, emirul mu'minin fil hadis. Znači emirul mu'minin, znači vladar, navesti, poglavar u hadisu, ne imamo ravnog. A malo je učenjako ocjenjeno sa tim imenom, nazvano sa tim imenom. Hele, ne se, znači, e, to što se kod Buharije nađe, znači Buharija, uh, kada spominje uh, svaki ravija koji kod njih kaže an, an, an, znači uglavnom se radi da da ravija ili nije mudelis, ili ako je ted lis, znači to je stepen ted lisa koji je prihvaćen kod muhadisa. Nadam se da je osoba kapital, makar ona razumila, a